إذاعة البيان تقدم أمتي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو عندكم محترم گزارش اخبار دولت اسلامی در روز چهارشنبه سنه سیوم ماه شعبان 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود. گزارش من را آغاز می کنیم با مهمترین رویدادهای امروزه. عملیات فیدایی بر هدف قرار داد دو پایگاه حربی را در منطقه بوزید در ولایت تونس یک عملیات شادی بر آتش مبدل کرد تجمع صفویان را در منطقه سبیحه در ولایت فلوجه به ترکش در آورده شد با واسطه مینه ترکنده یکی از پستگاه ها را در بیعر قصب در ولایت دمشق سرآغاز از ولایت تونس در یک عملیات فدایی لشکران خلافت هجوم کردند در دو قرارگاه حربی در منطقه بوزید تونسی مسلمان زمین با سلاح های سبک و الله آسان گردانید هجوم کردند بر آنها که در نتیجه کشته شد و زخمی کرد شد بیش از 20 نفر از لشکر حمایتگری مرتدین و هم تویانشان را و همچنان به قتل رسانیده شد یکی از فرماندهی آن منطقه های حربی و همچنان کشته شد یکی از افسران بلندپایه‌ای که رتبه ملازم اول با سه همتویانش در ولایت فلوجه бародари истишодиамон абу муслими шами бо нақлиёти таркандаи худ аз навъи зил ба оташ даровард лашкари сафавӣ ва мусаллаҳони рофизиро ки онон мехостанд ҳамла кунанд дар минтақаи субайҳа дар карама ки дар натиҷа кушта ва захмӣ карда шуд даҳҳое аз онҳоро ва аз кор бароварда шуд якчанде аз техникаҳои ҳарбии инҳо ва боқӣ монда фирор карданд الله را حمد میگوییم به حمله موفق کردنش را و از الله طلب می نمویم که برادرمون را از جمله شهدا قبول گردانده باشد و همچنان لشکران خلافت бар ҳадаф қарор додан зистгоҳи лашкари сафавӣ ва мусаллаҳони рофизиро дар минтақаи суҳайба дар карома ва ҳамчунон дар минтақаи албусода ва дар минтақаи сайёҳӣ ва дар пойгоҳи мазраа ва дар беморхонаи урдунӣ ки онро мақари худ қарор доданд ва дар бинои таъминоти об дар амирияи фаллуҷаҳ ва дар донишгоҳ ки онро душман мақари худ қарор додааст бар ҳадаф қарор дода шуд бо қумбулаҳои ҳавин ва бо мушакҳои сохти маҳаллӣ ва ҳадафҳои муҷоҳидин موفق بود که در نتیجه کشته شد 18 نفر آنها که در بین کشته شدگان فرمانده لشکر بود و زخمی شد باقی مانده از آنها الله را حمد میگوییم بر حمله موفق کردنش را و همچنان به ترکش درآورده شد خانه در منطقه حد بر بالای لشکر صفوی بعد از آمدنشان به آن خانه که در نتیجه کشته و زخمی کرده شد یک چند از آنها را اما در ولایت دمشق ба таркиш дароварда шуд минаҳои таркандаро дар постгоҳи маҷмӯаи лашкари нусайрӣ ки муҷоҳидин онро тайёр карда буданд дар атрофи биъри қасаб ки дар натиҷа ба қатл расонида шуд ва захмӣ карда шуд адади бисёри онҳоро ва ҳам танҳо барои парвардигор аст дар вилояти салоҳуддин лашкарони хилофат ба сӯзиш дароварданд як адад аз нақлиёти навъи ҳамер ва ду адад аз нақлиёти ҳарбии муқомаматиро таркониданд ва яке аз нақлиёти маводкаш китобе лашкари сафавӣ ва مسلحان رافیزی بود و آن بر هدف قرار داده شد با واسطه های وزنین و با های ترکنده در نزدیکی شهرهای سریع در منطقه حوش در نزدیکی دمه سمرا و در منطقه جیله در شهر را که در نتیجه به هلاکت رسانیده شد یک چند نفری آنها را الله را حمد میگویم بر حمله موفق گرداندنش را در جنگ های دوامناک در شهر غربی بیجی به هلاکت رسانیده شد دو عدد از تابع قوه سواد و فرد دیگری تابع лашкари сафавӣ ва ин бар ҳадаф қарор дода шуд бо воситаи силоҳҳои снайпер дар наздикии шоҳроҳи сариъ дар минтақаи ҳувайҷ дар шаҳри самарро ва ҳамчунон бар ҳадаф қарор дода шуд озмоишгоҳи махфии тобеи ҳукумати рофизиро бо минаҳои тарканда ки дар натиҷа кушта шуд якчанде аз онҳо ва ҳам танҳо барои парвардигор аст вилояти сайно лашкарони хилофат бар ҳадаф қарор додан бо воситаи аслиҳаҳои сабук лашкари аҳли риддатро дар минтақаи ҷанубии қарияи маҳдия русия бо вуҷуди ин ки бо ҳавопаймои ҳарбӣ аз боло ҳимоят мешуданд ва ҳамчунон гулӯлаборон карда шуд пойгоҳи аҳрошро ки он тобеи амнияти риддат мебошад дар минтақаи рофаҳ бо қумбулаҳои ҳавин аз аллоҳ масъалат менамоем ки бар душман шикастро даровард вилояти ҷануб бар оташ дароварда шуд лашкарони сафавӣ ва саҳавати риддатро дар манотиқи гуногуни зуба бо воситаи қумбулаҳои ҳавин ва бо мушакҳои сохти маҳаллӣ ки дар натиҷа кушта шуд се адад аз афроди пулиси тобеи лашкари сафавӣ ва таркунида шуд се адад аз нақлиёти навъи ҳаммер ва аз кор бароварда шуд нақлиётҳои дигари тобеи лашкари сафавиро ва ин бо воситаи минаҳои тарканда дар минтақаи уқайда дар арабҷабур ва дар зайдан ва дар минтақаи рошид кушта шуд муртадде бо номи ҳамид саид убайдӣ ва ӯ лейтенант будааст дар ҳукумати сафавӣ ва ин бо воситаи минайтарканда иҷро шуд ва ҳам танҳо барои парвардигор аст аммо дар вилояти дияла ба таркиш дароварда шуд ду минайтарканда бар нақлиёти лашкари рофизӣ дар минтақаи қуротеббаҳ валбусулейбӣ ки дар натиҷа таркунида шуд се адад аз нақлиёти онҳо ва ба ҳалокат расонида шуд ҳамаи ононе ки дар дохили он буданд ва ҳам танҳо барои парвардигор аст ва дар یک حمله مرتدین بر منزل یکی از لشکر خلافت در منطقه سیده در قراتبه که برادرمان خود را دفاع کرده به قتل رسانی دو نفری از آنها را پیش از کشته شدنش از الله مسئلت می نماییم که برادرمان را از جمله شهدا قبول بگرداند ولایت نینوا با آتش درآورده شد زیستگاه بشمرکه و مرکب آنها را در کوه بعشقه و اسکی موصل با واسطه مشک کتیوشه و با مشک ساخت محلی و با سلاح های میان و با توپ وزنی که در نتیجه سوزانیده شد مرکب آنها و هم تنها برای پروردگار می باشد ویلایت دیجله بر آتش در آورده شد مرتدین بشمرگ را در منطقه تل رایم با واسطه موشک های کتیوشه از الله مسئلت می نمیم که بر دشمن شکست را در آورد اما از لحاظ اعلامی ویلایت برکه اعلامی ویلایتی برکه نشر کرده است رسم در آن بیان کرده است به قتل رسانیدن چهار جاسوسه جایگاه و و مکان مجاهدین را بر نظام نوسیری خبر داده است ویلایتی جنوب اعلامی ویلایتی جنوب نشر کرده است رسم را که در آن بیان کرده است هجوم کردن بر گاهی لشکری صفوی در منطقه زوبه ویلایت خیر اعلامی ویلایت خیر نشر کرده است نوای را با عنوان شعبه مراقبه و تفتیش در ولایت خیر Мумбай ва ҳамчунон нашр кардааст расмҳоеро аз хатту марзҳои риботгоҳ вилояти Салоҳуддин اعلامی ولایت صلاح الدین نشر کرده است نواری را با عنوان بردوش گیرنده جراحت امتشان که در نوار برادر استشهادی همان ابو حجاج الیمنی خطاب میکند به سوی اهل یمن و همچنان عملیات استشهادی او بر مجموعه مرتدین در نزدیکی شهر بیجی بیان شده است و همچنان نشر کرده است های را که بیانگری تاثیر گلوله باران کنی تحالف صلیبی صفوی در شهر سنیه بوده است ولایت حمه اعلامی ولایت حمه نشر کرده است نوری را که در آن بیان شده است برپا کردن حکم ردت بر کارگر هواپیمای تحالف صلیبی نصیری و همچنان نشر کرده است های را که بیانگر تاثیر گلوله کنی تحالف صلیبی صفوی در شهر اگربت ولایت دجله اعلامی ولایت دجله نشر کرده است نواری را با عنوان گیری از جاسوسی ولایت رقه اعلامی ولایت رقه نشر کرده است نوار مرعی را با عنوان زمزمه پیش از ماه فتوحات ولایت سینا اعلامی ولایت سینا نشر کرده است نوار را با عنوان شهد و شیرینی حیات که در آن برادر ابو قعقع المهاجر که عملیات فدایی گذرانیده است بر ضد دشمنان الله در معرکه پس چون عذاب به میدانشان فرود آید بعد باشد صبح آن بیم کردگان و همچنان خطاب و نصیحت های او بر مسلمان های مصر بیان شد کرده است جزیره اعلامی ویلایت جزیره نشر کرده است نواری را با و ای صاحب خیرت شما را به سبب قصاص زندگانی است که در آن بیان شده است برپا کردن قصاص با قاتلی که به قتل رسانیده است یک عائله را کاملا که از دو زن و یک مرد عبارت است از برای آنکه آن عائله کمی گذشته است در پرچه زمین آن شخص آخرین اخبار اعلامی از ولایت حمص اعلامی ولایت حمص نشر کرده است نواری را با آنانی پس کسی عفو صلح کرد پس اجر او از جانب الله است و در انتهای گزارش اخباری ما بعضی از رویدادهای مهم امروز را بیان میکنیم که عنوانشان این هاست عملیات فدایی بر هدف قرار داد دو پایگاه حربی را در منطقه بوزید در ولایت تونس با آتش آورده شد لشکر صفوی و مسلحان رافیزی را که آنان میخواستند حمله کنند در منطقه سحیبت در کرمه در ولایت فلوجه بر ترکیش آوردن مینههای ترک اسکنده دار پاسگاه دار اطراف بيع قصب دار ولایت دمشق وتهيئي تهیه برادران خود را قبول فرماید و السلام الله وبركاته أمتي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الامم همها دين لا هم النعم همها يسعى ويعلو للقمم صول صولة الصحاب في النزال مقتول الباغي ومن لهم عصم واذكروا الأمجد أمجاد صحاب عمر الفاروق حمزة العلم صول صولة الصحاب في النزال مقتول الباغي ومن لهم عصم واذكروا الأمجد أمجاد صحاب عمر الفاروق حمزة العلم أمتي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الأمم همها نعم، همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم سيف ربي والزبير وابن رواح جعفر يمضي وللموت لثم اقتفوا هدي رسولنا الإمام أحمد الهادي وسيد الأمم سيف ربي والزبير وابن رواح جعفر يمضي وللموت لثم اقتفوا هدي رسولنا الإمام أحمد الهادي وسيد الأمم أحمد الهادي وسيد الأمم